Devītā nodaļa. Divi ātri skrējēji – entuziasms un prieks. Esi priecīgs, jo nekas postošs nespēja izlausties cauri prieka, blīvajai sienai. Dzīves spēlēm katra dvēsela apzināti vai neapzināti virzās pretī savam iekšējās pilnības mērķim – Protams, jūs vēlaties tur nokļūt, cik ātri vien iespējams. Lai to panāktu, jāpadara vienkāršāka sava ārējā haotiskā, vēlmju pilnā un nemierīgā dzīve. Vienlaikus intensīvāka jāpadara sava iekšējā tiecības, veltīšanās un apgaismības dzīve. Kad agrā rītā sākam savu meditācijas ceļojumu, mums jājūt, ka tas ir vakardienas ceļojuma turpinājums – Nākamajā dienā jājūt, ka esam veikuši vēl vienu ceļa jūdzi. Mēs zinām, reiz sasniegsim savu mēķi. Tādēļ, pat ja ātrums rūk, jāturpina skriet. Kad mērķis tiks sasniegts, mēs ieraudzīsim, ka tas bija piepūles vērts.